Видовме минатата сабота дека саботата не е старозаветна според библиските библиското значење на поимете Стар и Нов Завет. Спротивно на мислењето и верувањето на целиот христијански свет. Денес лекцијата се занимаваше со чекорење или одење по духот, наспроти желбите на телото. Постои голем проблем во и во денешниот адвентизам, а во протестантизмот уште одамна, во врска со оваа тема. Да отвориме во посланието до Галатијаните петата глава и да видиме кој е тој проблем. самата лекција инако немаше никаков проблем. Од ова измината седмица. Галатјаните петата глава Откако апостол Павле повикал на слобода, кое што значи слобода од законот, но истовремено тоа значи слобода од гревот, За жал, поголемиот дел од протестантизмот, па и новата теологија во адвентизмот, под слободата подразбираат слобода да се греши.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 Затоа новата теологија проповеда дека посветување ќе настане дури кога верниците ќе добијат ново тело. Значи, дури со второто Христово доаѓање, а до тогаш ќе си грешиме. Истовремено тоа е робство, затоа што ќе се сетиме уште еднаш на господовите зборови, оној што прави грев, тој му робува на гревот. Значи, ќе бидеме робови до второто Христово дајање. Ако велиме, ќе си грешиме до второто Христово дајање. Интересно е што вакви погрешни заклучоци беа извлечени од само еден стих, кога предходниот, например, 16-тиот, вели, ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. А и следниот стих, 18-тиот, после 17-тиот, вели, ако ве води духот, вие не сте под законот. Значи, ако ме води духот, не сте под законот. А ако ве води духот, нема да им угодувате на телесните страсти. Тогаш како можеше да се излече заклучок дека додека сме во вакво тело, немаме друго решение, немаме спас. Се додека Христос не дојде и не ни даде ново тело, Значи, ние никогаш нема да можеме да го правиме она што тој го сака. Никогаш не може да исполнуваме неговата волја. Секогаш ќе си грешиме. Секогаш ќе бидеме робови на телото. Каква поразителна теологија. Наместо тоа апостол Павле вели, живејте по духот, ако ве води духот, Со други зборови, духот е тој што носи слобода. Таму каде што е духот Господов, 2 Коринтијаните 3 глава, 17 стих, таму е слободата. Како можеше телото да се прогласува за единствен фактор? Се додека сме вакво тело, ќе грешиме. Се додека сме во вакво тело, ние не можеме да правиме добро, не можеме да го правиме она што на Бога му е угодно. Како да не постои светиот дух. Ме радува што следната библиска полука ќе биде посланијата до римјаните. И тоа ќе биде повторено после 7 години. Најверојатно масло на Тед Вилсон. Овие две библиски полуки, овие две книги да бидат повторени во поуката после мал број години. Очекувам да имаме многу благословена есен заради тоа, бедеќи во споредба со галатјаните, ако галатјаните беа, еве да речеме, ручек, римјаните се и десерт, и вечера, заедно. Во посланието до римјаните, целата седма глава апостол Павле ја посветува за она што го кажува во Галатјаните 5.17, а целата осма глава ја посветува за она што го кажува после тоа и пред тоа, за одењето по духот. Да го прочитаме прво неговиот восклик во седмата глава, на крајот од седмата глава, нема да читаме цела седма глава. 23 стих од, од, седмата глава, од седмата глава вели Значи, прво 22-иот, бидеќи според својот внатрешен човек, наоѓам наслада во законот Божи, значи, сакам да му служам на Бога, сакам да го исполнувам Божиот закон, дури наоѓам наслада, значи, ме привлекува Божиот закон. Не е нешто досадно, не е нешто, нешто непријатно но во своите телесни делови гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Колку несрекен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Дезмон Форти, новата теологија, тука застанува нова. Значи, кој ќе ме избави од ова смртно тело? Ова смртно тело не ми дава да му служам на Бога, постојано. Дори ако некогаш му служам, дори ако некогаш ја исполнувам неговата волја, кога тогаш ќе дојде момент кога повторно ќе паднам, кога повторно ќе го загубам тој благослов и така натаму и така натаму. Дваесетипетиот стих или последниот од седмата глава Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос нашиот Господ. И така, јас самиот со умот својим му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. И ова Дезмон Форд би рекол, Еве, немаме чаре. Со умот сакаме да му служиме на Бога, со умот го исповедаме Бога, вистината, но со телото си грешиме и мораме да си грешиме. Додека сме во вакво тело. Мегето апостол Павле не го завршил тука посланието до римјаните. Напшал уште многу повеќе глави до крајот отколку овие досега. Осмата глава, првиот стих. И сега, нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос. Зошто? Затоа што го исповедаат со уста, додека со телото неминовно му служат на греот. Така велат протестантите. Протестантите мислат дека се спасени само затоа што го исповедаат Исуса Христа, веруваат во Исуса Христа, додека со телото му служат на гревовниот закон, неминовно му служат на гревовниот закон. Мегуто апостол Павле не мисли така. Во многу библиски преводи, оно што досега го прочитав од првиот стих, Така гласи целиот стих. Мегуто апостол Павле не напишал така. Како гласи целиот први стих од 8 глава. Значи, и сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, и сега тука завршува стихот во многу библиски преводи. Мегуто, дали тука завршува стихот? Таќе кај тебе шо вели? А, значи, дали е проблем тоа што имаме вакво тело? Било ли проблем за Христа? Какво тело имал Христос? Од Витлеем до крстот. Имал вакво тело. Распадливо, смртно тело. Туку проблемот е дали го имаме или го немаме духот. Духот ако сме исполнети со духот, ако не води духот, ако одиме по духот, тога што се случува со телесните дела? Ке стигнеме до таму. 13 стих од 8 глава вели Бидеќи ако живеете по телото, или ако одите по телото, можеме да речеме, што? ќе умрете. Но ако преку духот, што ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи или ќе живеете. Сите оние, понатам вели, што се управуваат по Духот Божи, се синови Божи. Зашто вие не го примивте Духот на робството, за да бидете во страх, туку го примивте духот на посинувањето. Еве таа иста галатијанска тема, само од четвртата глава. Преку кого велиме Ава Оче. И понатаму зборува за наследството, исто како во галатијаните и така натаму. Да се вратиме на вториот стих. Од, значи, првиот го завршивме, вториот стих од осмата глава. Зашто законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и смрт. Значи, пред тоа рече, јас несрекен човек, кој ќе ме избави од ова смртно тело, телото со кое што му служам на гревовниот закон, и што беше решението на тој проблем, новата теологија вели решението кога Христос повтор пат ќе дојде катастрофална грешка. Известно време пред Христос воопшто да дојде, времето на милост кој ќе биде завршено, и ако оние што понатаму ќе грешат, <laughs> значи оние се оние кои што се жигосани. Бидејќи <clears throat> во тоа време нема да има посредник, таквите гревови повеќе не можат да бидат опростени но апостол Павле наоѓа решение во духот, зашто законот на духот, вели, кој дава живот, бидејќи законот не даваше живот. Законот Мојсеев не даваше живот. Но законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смрт. Еве што значи слобода. Христијанската слобода апостол Павле ја сватил како и ја доживеал, како и мнозина од нас, на своја кожа, како слобода од гревот, слобода од телесните страсти, слобода од сите комплекси, стереотипи, од сето оно на што робува човекот. Бидеќи човекот, секој човек е роб на сите околности што го обкружуваат во животот. Какви само глупи комплекси не постојат на кои што луѓето им робуваат. Пример, ако некој купи а, оваква облека, па сите мора чувствуваат потреба сега и ние така да се облечеме или овој купил ова, па и јас треба да го имам тоа, да не заостанувам и така натаму, и така натаму. Јас секам на многу глупи комплекси како дете, <laughs> што сум ги осекал во животот. Се или наметнати од околината, од средината, од друштвото, или, како што вели апостол Павле, од внатре, од себе, од телесните желби. Мегутоа, сето тоа беше умртвено. Сето тоа беше ставено под контрола. Сето тоа беше спласнато, обесилено, кога дојде духот, кога дојде верата, кога дојде новиот живот во Христа Исуса. Има една проповед од Дезмон Форд, во која што тој кажува една ваква реченица. Јас ниту еден момент не можам да го држам Божиот закон. И потоа вели, цитирајќи ги <laughs> овие стихови што ги споменавме, и последните од седма глава Римјаните и Галатјаните 5.17, замислите, каже нешто спротивно на оно што Христос го кажува во Евангелијата. Ете, каде може да не одведе новата теологија? Докаде може да не одведе а, погрешното разбирање, толкување на Библијата? Што ако е доктор по теологија? Што ако е авторитет за илјадници луѓе и таму во Австралија, и во Северна Америка, и на многу места во светот? Додаде и рече, јас мислејќи сите луѓе, јас во секој момент им служам на двајца господари. Со своето тело му служам на гревот, а со својот ум му служам на Господа, на Христа и така натаму, и така натаму. Дали ова точно или погрешно? Катастрофа, точно. Што рече Господ во Евангелијата? Ниједен човек не може да служи на двајца господари. Ден во вели, јас секој момент служам на двајца господари. Со телото му служам на гревот, а со умот му служам на, на Господа. Во, според Христа, ниједен човек не може да им служи на двајца господари. Не може да имате двајца господари. Всушност, ако му служам на гревот, ако правам грев, на кој господар му служам? На гревот. Само на гревот. Не му служам на господар. Затоа што во тој случај одам по телото. Како може да речеме и милиарди. Малку ќе биде ако речеме милиони во овој свет. Повеќе од милиарда сигурно одат по телото. Но, оние што се во Исуса Христа, оние кои што одат по духот, оние кои што ги води духот, оние кои што живеат според духот, тие на кој Господар му служат? На единствениот Господ, значи на Светиот Дух. Тие му служат на Духот, на Господа, на Отецот и Синот. Тие во тој случај го имаат умртвено гревот, го имаат победено гревот. Како? Само преку духот. Духот е тој што ја завршил таа работа. Духот е тој што го очистил станот. Умот, мислите, срцето, побудите. Демоните се избркани Затоа Исус вели дека ако некој човек го загуби после духот, демонот кој што излегол од него, ќе проба повторно да влезе. И кога ќе влезе, бедеќи духот веќе не е таму, тој демон што наоѓа. Чисто, уредно, изметено, И тога што прави? Како некои луѓе од вас чекаат да се изфарба, да се окрачи некој дзид, и оние што <laughs> пишуваат графити, посебен мерак имаат на таков дзид. Чист, бел, тазе офарбан да отидат и да шкртаат по него. Или секам како деца на тазе поставен асфалт или бетон некаде и ќе сакаме да се подпишуваме таму, да се овековечи тоа паразни цртежи и така натаму. Тогаш демонот вика други седум полоши од него и влегуваат во тој човек и неговата последна состојба е дури пострашна и полоша, полоша од правата. Да се вратиме во Галатијаните петата глава. Откако ги набрал делата на телото, Времате што се е наброено, блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги, че значи дури и кавги. Значи, кога имаме кавги и тука во црква, што правиме? Ги правиме делата на телото. Овој превод вели ревнување, мегето се мисли на љубомора. Гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други слични работи. Однопред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават сето тоа нема да го наследат Царството Божио. А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост. Добрина, верност, кротост, воздржливост, против такви нема закон. Оние па кои се Христови, го на телото своје со страстите своји и желбите. Ако живеете со дух, ако живееме со дух, се извинам, по духот сме должни и да постапуваме. да забележиме кое, кое е првото телесно дело што е наброено во листата на телесни дела. Како? Тоа мислиш на, на духот. Да. Всушност, дали знаете дека многу луѓе во светот не прават разлика помеѓу овие две толку се пијани што не прават разлика помеѓу овие две. Блудство, нечистота, бесрамност, тие го нарекуваат љубов. Меѓутоа апостол Павле вели дека љубовта е првиот првата на листата од плодот на духот и е спротивна на телесните дела. Зошто? Една Вајд вели дека светот страста ја нарекува љубов, што е погрешно, исто така. Во страста спаѓа и влюбеноста, која што исто така не е љубов, туку е страст. А плодот на духот е љубов. Што значи ова? Радост, мир. Мирот доаѓаше спротивно на што? Непријателство, кавги, раздори, расцепи, долготрпеливост, од што па настанува кавга и расправија, какво што слушам имавте денес предпладне. Очи, значи, не, прво се нема долготрпеливост, ако треба ќе го истрпам братот или сестрата. Не е проблем. Па се нема долготрпеливост, се нема благост, се нема добрина, се нема кротост, воздржливост тука се вели. И се разбира, не се ова само, сите тие особени. Мегутоа, сите тие, апостол Павле ги нарекува плодот на духот. Значи, постојат многу дела на телото. Но плодот на духот е еден. Зошто е еден? Значи, не се плодови на духот, туку плодот на духот. Значи, ако го имам светиот дух, ќе ги имам сите овие особини. Нема да фали нешто. Пакет, значи, нема да, нема да имам фаличен софтвер. Ако го имам духот, ќе имам љубов, но ќе имам и кротост, долготрпеливост, благост, верност, воздржливост, мир, радост и така натаму. Телесните страсти ќе бидат распнати во наредниот стих. Оние покој се Христови го распна телото свое со страстите и похотите или желбите. Затоа што наместо гревот и силата на гревот владе новиот господар, владе светиот дух. Не престанува шестата глава од оваа лекција која што е при крај, од оваа полка, мислам. Јас нема да почнувам ништо од неја. Но убаво е, и би сакал да завршам со 26-тиот стих, последниот од петтата глава, кој што тука вели да не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме и еден друг да не си завидуваме. Што се разбира, ќе биде многу лесно да се исполнува ако во нас живее духот. Христијанството значи живот и одење според Светиот Дух. Кој не го искусил Светиот Дух, кој не го доживеал Светиот Дух. Сето друго, доброто воспитание, веронаука, уште од мали нозе, например, или било кога, сето друго е исто како, како Стар Завет. Значи, познавање на вистината, познавање на законот, но немајќи ја силата на побожноста, немајќи го духот, или ќе се разочараме и ќе избегаме од црква. Како што се случува со многу луѓе, особено млади луѓе. Или ќе останеме во црква, ама ќе се претвориме во лицемери. Но во духот, ако во нас живее духот, ако сме го примиле духот на посинувањето, значи, ако воопшто свакаме што значи да бидеш посинет, дали се чувствувате посинети од Господа? Значи, Исус е по природа Божи син, а сите други апостол Павле ве нарекува посинети. Значи, Господ ве смета за своји синови и керки, но дали вие се чувствувате за такви? дали ја чувствуваме таа чест? Што би било, да речеме, да се родевте како принцеза, син или керка, да речеме, на шпанскиот крал? Или на британскава кралица? Или не знам кој? Господ ви дава поголема чест, ве да прогласува за свој, за негови синови керки. Дали сме свесни што тоа значи? Значи, не за робови, не за слуги, како под законот, туку ве прогласува за своји синови и керки, за, за семејство. Ве прогласува за браке и сестри на Исуса Христа. И заедно со него наследници или со наследници, со наследници на новата земја, на вечниот живот, на бесмртниот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.